ubwoko bw'imana mu buhinga bw'ibyuma bananiye nkuru kuri mikoro turabaramukije tubahaye ikaze mu mwanya w'ikiganiro aho iwanyu havugwa make ni umwanya hajyaho isanganiro yabageneye kwakura mukatubwira ibibera aho muherereye mu makaritsiye ku mitumba mu mazone mu makomine mu ntara aho tuba tutashoboye kumenya amakuru yahabereye nk'uko mubimenyereye kwakura muri kino kiganiro murakura mudushikiriza inkuru mu rupfasoni kandi mugafata umwanya muto kugira abashobora kuronka umurongo babe benshi nkuko kandi tubabwira mu ntango z'ikiganiro tukirinda kugira abo twagiriza biriya canke inzego twagiriza biriya ahubwo wowe uradushikiriza inkuru nkuko uyizi neza atari iyo wabwiwe mu matwi kugira ntihagire uwo turengera akarimbi inomero mwakura konti za nyene uko ikiganiro kiza ah, kiratera imbere turaza turabashikiriza inomero zitandukanye mushobora kwakura ko turabahaye ikaze tuvugana nande tuvugana neza na neza na wa munywanyi wanyu nawe se wundi nibigira osikari batazira kuziyo muri komine mutumba intara ya Karusi mm, amahoro amahoro kweli eh mm. n'amahoro Ma, imutumba mu bibara turashima kabisa mhm twagomba gutera amakuru ngaha mutamenye mhm amakuru y'amabarabara kweli yabaye nabi tukavuga ati nukuri ego bari baridukoreye iri barabara rya nyabikere mutumba mhm. mwakiro buhinyuza mhm. baraba ukuntu urazi yuko hageze mu marindanya mu marindanya ni hehe mu marindanya urabona igihe ah, kirekire mu marindanya yaba ibiri bazi kwivuga ati tuzobarabira ku byo bama mhm. ntibagutwe rero iryo barabara baraba ukuntu botera kamo nabo ukuntu borikora kabisa burya riradukeneye mm. mbega oscar ko iryo barabara mukunda kurivuga kenshi mwebwe namwe intererano yanyu ni nk'igihe intererano turakora mu mhm. kuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburyo nako tutagira mugabo akavura kakuye n'agakeceri twashyizeho katakagenda mm, mm. ikigira kabiri mhm. hari ibibwa bimaze iminsi bavuga ngo barabicanje bijya abantu imbwa imbwa mhm. abantu rero bene korora ubwo bworozi bw'ibibwa Eh, imbwa imbwa nyine mhm. nibyo bibwa mhm. zirabangamiye abantu zirabajya zirabangamiye abantu rwose ibyo bundi sinzi umutamakazi wo ngaho byariye ku ibere mhm. yebana urumva babicunge ahandi naho nitwashyiriya imitego muhira urabona ko bitaguma hamwe byigumira oscar abafise izo mbwa ntibazugarana mu mazu yemwe ntibazugarane ugira guca mwihuriye nka twe tugendesha amamoto mu ijoro ubirasira ku isitima ari nka kwitara ari nka mirongo ibiri hmm. umunsi rero twabiteza imijibuka nk'ijya twatega inyoni kera ndazi nawe urabizi yemwe hmm. nta ntibazovuge ngo ibiki n'ibiki kuko imbwa n'imbi ikuriye amaherezo n'uguhera hmm. ikigira kabiri agarukira ubworozi twegino amata kabisa arazimvye amata nangahe litiro amata iritiro ari iri ku mafaranga igihumbi mhm. ikibituma rero mhm. urabona mu ishyamba rya rukoko hari ibika by'abantu inka inka mhm. none natwe rero barabukuntu bo tugarukira tupfumwe tuze turariha ku kwezi baduhe igitara ca paraki kugira ngo tuze tuyiragirire mw'ibyororwa kugira natwe tuze turaronka amakazi ariko ntabakubwiye yuko muri iryo shamba cimeza hakiriyo inka inka oya nta ziriyo hmm. twese bopfumwa badutoza amatagisi twe twegereye ruvubu mhm. mugaba borozi natwe tukaza turaronka amata ariko hariho ibibanza bikingiye oscar hari ibibanza bikingiye bitabwirizwa kororeramo inka nyine natwe twemere tuhahangukire ingorane ubwikaruse ariko utagiye naho muri parike ga Oscar kugira eh. murabuze ahandi hantu mu mukuru ubwatsi iyi ntara wobe wewe mhm. ni barene cyangwa paburo we we yayitembereye mhm. iyi ntara yaraze rwose mm. yego kabisa mhm. barabara ukuntu bociga n'ibidukikije ko ari izo nka nyine mbona dusigaranye murakoze mm. Oscar komera komera murakoze Oscar aho mu bibara ku muri imutumba eh, ni mu ntara ya Karusi mubandanye mwakura inomero ni zazindi nyene mumenyereye mukaza kwakura ari 76 canke 61 ni ubusa 83 amajana 933 asubiye kutubona kenshi ngo mu ndoto nonje nkagupfukamira mfukama ikiganiro ni ahe wanyu havugwa maki wundi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza amahoro tuvugana nande yanga mugatumba inde yanga yanga na mahoro nyamahoro eh mu gatumba havugwa make ngasa inkuru yavugwa itariki mirongo ibiri n'imwe basha mhm. ah, imodokari ziriya z'abakongomani zaragonze umuntu ku ipoto ya gatanu ku ipoto ya gatanu eh, hejuru y'umuvuduko cyane bakoresha ntaho hari ku munsi wa kabiri indwi ihetse yego mhm. umunsi nyine yindi kimugongera mu kajaga mu kajaga mwarabibonaga yanga yanga mwarabibona yego deni onani nari emu hmm. yaratwe mbere no kugira ngo igwe mu mufurege mbere ya probox nyene abantu baravunitse abandi bimeze gute base ya yagize isanganya bag yagonze umuntu nyene mhm. kumiraga zimwe barayo ko kiri mu mufurege mhm yasimye gusaba eh, eh. mhm. rero uko boza baragenda buke buke kubera bafite ahantu hari abanyeshuri bakunda kurenganarengana mm-hmm. eh. murakoze yanga eh, twizere ko twizere ko akamo kanyu bakumva yuko imodoka zisabwa kugenda mu muvuduko ugereranye iyo bageze ahantu hari abantu benshi cyangwa bakubahiriza ibyapa bigenga umuvuduko ubundi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mm, tuvugana nande njye nitwa yosefu miburo yosefu n'amahoro n'amahoro cyane namwe mm. n'amahoro natwe n'amahoro yosefu aherereye he mba mu ntara ya cyankuzo muri komine cyendagihuru ku mhm. mutumba wa gitaramuka mhm. ntabwo ndababwiye yuko ubu tukayumva neza mhm. twumva isanganiro ivuga bukebuke ariko iravuga eh, iravuga mm. eh, niba byoshoboka mu buhinga bw'izuma bakabisubiramo mm. kagoma ko ngo mubisubiramo <laughs> byacu byo turayumva neza aho nabo atayumva na nk'ubu umu twakuye muri ko muratwumviriza ga yosefu genda eh, bumva hmm. ariko hariho abandi batabumva ok murakoze yego namwe murakoze nubwo ibyuma barabyumva hari ikitagenda neza abazogikora yego sawa murakoze gupfukamira mpfukama saba ikigongwe ntoje nkagutakambira ntakamba saba ikigongwe urazogaruka kuvugwa amaki hari undi ku murongo alo alo amahoro neza eh. mm, tuvugana nande urashobora mm, kuduza akajwi eh, muvugana n'umunywanyi adashatse kwivuga izina mugabo agomba kubabwira amakuru azwi neza mm. atarayo yumvira uwo munywanyi aherere mu ruyigi mu ruyigi muri komine ibweru eh. yego muduze akajwi ariko yego murakoze ni kuvuga nyakubahwa mumenyesha amakuru mhm. mumenyesha eh, amakuru mhm. eh, ni ukuri turatewe agahinda n'ibikorwa tubona sentare nkuru y'igihugu isigaye idukorera mhm. ni ukuvuga harabaye igihe kimwe muri iyi minsi ya vuba aho sentare yadutse ikaza gukurikiza urubanza rutaraba ntabanduka mm. Eh, umunyagihugu mm. muvuze ngo kwadukane baza ko mutaha mukoresheje imvugo nziza muvuga ati yaraje eh. gushyira mu ngiro uku n'uku n'uku kuko murazi intumbero y'iki kiganiro ni ugusangira eh. ijambo mu rupfasoni tubaha n'inzego twubaha n'abantu bose murakoze mhm. mhm. icya mbere ubwo rubanza ni urw'iwawe ni urw'iwanjye njyewe nyine ubwanjye mhm. ni ukuvuga rero urwo rubanza ryewe nararuburanye muri sentare nkuru y'igihugu mu rugigi mhm. hanyuma haragera igihe eh, aro wenda kumva duka ku ijambo eh, hanyuma haragera igihe genda abona yuko urwo rubanza yanshiriye rutanshimishije mhm. hanyuma rumaze kutanshimisha agenshi ndagunguruza muri kurudapere mhm. rumaze gusasa muri kurudapere rimwe sentare nkuru y'igihugu ikiraza kurukurikiza ni ukuvuga hari isinzi ry'abantu abanyamutumba b'intwara bashinga ntahe ni ukuvuga hari abantu benshi cyane mhm. harabaye zikomeye hamwe n'abacamanza muri iyi sentare imanza ntabwo urubanza rwari bwahere reka ntirwari bwahere mhm. twari dufite isango ya hafi mbere yo kujya kuburana mhm. hanyuma sentare nkuru y'igihugu ikiraza kurukurikiza we bari baranyandikiye nyine baca bansanga nyine ku itongo ni mhm. ukuvuga turaharira turaharira agiye no kuri ndababaza none mwebwe kugira muze gukurikiza urubanza rutaraba ntabanduka mhm. mwabihereye hehe mhm. hanyuma rero genda barambaza n'ibibazo byinshi ndababwira nti none ngaho ko mwihinguza jyewe narate amakopi ndongera ndaza kuriha muri muri berube ibitasi ngaho muri nabyo amakopi none byumvikane ko atabyo mwabonye muri byose kugira muhagurutse ibyuma bya leta abacamanza bahembwa na leta mushike kwitongo kandi mufise ibyabo na byuko yewe nunguruje urubanza umunyagihugu mbega mu nta y'icese aha muri sentare isubiramo imanza mwavuze ko mwari mumaze kurenguka rimwe byagenze gutya urubanza ni ukuvuga ubu rero urubanza rye warutsinze narutsinze muri sentare isubira mu imanza sentare wavuze yuko muri sentare y'igihugu wari watsinzwe urunguruza uja muri sentare isubiramo imanza watsinze yego cyane hmm, ni ukuvuga yuko ubu gushika ubu ari wowe uba watsinze ni ukurindira yuko iyo sentare iciza igashira mu ngiro eh, ni hmm. rero sentare yaramaze kunkomorera iryo tongo hmm. isubiramo imanza mhm. rero icyanteye agahinda mhm. ni uko nabonye kweri isentare inkuru y'igihugu iza gushyikiriza iryo tongo ndababaza nti none murafite uburenganzira makuru muri kurudasere ko ari y'urubanza rushashi mhm. haraba impari zikomeye haraba impari zikomeye hanyuma rero kugeza sentare yashashe nyene ku itongo ivamo irasasura atacishitseko mhm. mugabo inyuma ya byose mhm. baca bavuga bati are duha ibihumbi icumi Mhm. je ntabyo ndabaha nimba birekuwe n'amategeko naho digitasi nemeze ndabaha ibyo bihumbi icumi mhm. baca babwira uwo twari uwo twari twaburana mhm. we yaraje gushikiriza iryo tongo ngo nawe we duhe ibihumbi icumi wewe acara arakora mu mufuko ibyo bihumbi icumi arabibaha jewe mugabo mu gishingo cy'uko ntabibahaye baciye babwira uwo tuburana acabaha ibindi bihumbi icumi ngo nibyo ngo ku ruhande rw'iwanyu wowe mm, turumva yuko dosiye yawe tutahagaze kuri ibyo bya sentare y'igihugu urumva yuko wowe ubu murima kuvuga usa n'uwushima urwo rubanza rwaciwe uno munsi nakuru dapera ni ukuvuga urindiriye kwishyira mu ngiro canke uwo munyagihugu wundi arabe uko abigenza yungurutse je ndarindiriye ko iza kunshirira mu ngiro hmm. aramutse atunguruje kumbura ico nico boshira imbere cyane eh, ukaja ugasaba iyo sentare isubiramo imanza ikaza kugusubiza ubwo burenganzira bwawe yego hmm. rero mhm. musozera musozera musozera yego murakoze mhm. ingaruka y'ibyo rero mhm. nari nsisi yindi byose y'abandi bantu banyuze mu murima mu itongo kubera izo mvo zabaye ni ukuvuga abo bantu ibyo byose imaze imyaka ibiri itarajya imbere ya sentare kandi yaravuye muri parike mhm. inimero zayo ndi nazo ariko urabibaza ngiye kubaza muri sentare iyo byose yahigeze mhm. bambwira bati ntitumenya hano mhm. uyu munyagihugu kumbure uburyo buramuheranye muri telefone yari ko atubwira amakuru menshi avuga ko amwerekeye yo mu butungane ariko kumbure ni uko aba hakaba hari n'urundi ruhande rwose ntari ntiyumve umuntu umwe abandi nabo bakaba bafise ingene babivuga kumbure nabo batwumva barashobora kwakura cyane nawe nyine alo barashobora kujya ubundi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mhm, tuvugana n'andi eh, nshimye kuvuga izina mhm, ukaba uherereye hehe ndi murambye murambye komine yi murambye nyine mm, murambye n'amahoro ni ukuri turashima uwiteka havugwa make ni ukuri ikintu kihavugwa mhm. ndashima ku banyagihugu ku ntererano bamaze iminsi babona ukuntu kiragenda barabye umukuru w'umutumba wo muri intererano ye intererano ye y'umukuru w'umutumba wo ku mutumba wa mirinzi umutumba mirinzi muri zone shyomo yego iyo ntarirano ni iyihe ni ukuvuga ni umukuru w'umutumba wa mirinzi wo muri zone shyomo mhm. yaragize ikintu ashobora guhimiriza abanyagihugu ku mbo z'ibarabara zari zimaze iminsi zifite ibinogo abanyagihugu baragikoreye baragikoreye bariko barazibira ibinogo mhm. ariko nkaca ntera akamo ku babijijwe nabo barabye ukuntu byafashije mu mirongo icenda n'indwi icenda n'umunani mhm. igihe erene ryari ryacitse mhm. imodoka zashobora kuba ziri ko zirakora zipasa mhm. zijya mu igenda mhm. ni ukuri ni abasayitere akamo kuko bashobora kugira icyo bakoze nabo kugira bashyiremo akayeri bagaca n'imikobeko kugira ngo iryo barabara rigume risibiriye ku mbuga ricamo abantu benshi hagira ikindi kibazo nshobora gushyikiriza ni inkuru kumbure yego eh, twarasabye ikibazo cya paruwasi ya rukiga mu zone shombo e paruwasi yande e ya rukiga rukiga e mhm. ni ukuri baragize uko bishoboka byose imvukira ziraterera eh, paruwasi iri kurubakwa ariko muga ikintu gikenewe mhm. ibintu byo by'amasima kugira ngo inogwe hasi mhm. abandi ko ntirakamo abantu bategereje kuba bagize icyo basaba kugira ngo iyo paruwasi ishoboke kuboneka nabo nyine bashyiremo ingufu nk'abanyagihugu baba barisanze kugira ngo saba kiboneke hmm. nimba ari intererano basaba basabwa bayitange mhm. ikindi kibazo nashaka kuvuga umusozera ego mhm. hariho isikirisare yo ku kirinzi mhm. ni ukuri hariho ukuntu yitanga kandi abakirisitu barayemera jewe ni ukuri ndi umuntu asenga mugabo hari ukuntu ibyuma bimaze iminsi bigorana ku mvo z'amatara twaba mm. dufite kumbure hariho abaharongoye baza gukemura munafashanyije muri musanze muhaje kenshi yego twaba dufite piyano mm-hmm. ariko umugabo ubuye ku mvo z'umuntu twaba turahura ko amatara yarayitwimye rero mu mvo zo kugira twigure icyo cyuma twabonye yuko umenga twosaba imvukira zikadufasha mm-hmm. kugira ngo turabe ko tworonka intererano kugira ngo turonke mm. kugira murafye ishirahamwe ry'imvukira iwanyu yego na cane cane kubera amashyirahamwe ahari mhm. agize iyo sikisare mhm. na twebwe tuzoshobora kwiterera twebwe nyene twebwe nyene twiterere mhm. nimba dusaba amafaranga amajana abiri canke ijana tuyatange kugira ngo iyo piyaniko ishobore kuboneka ku mm. mbuga kugira ngo abanyagihugu bashobore gusenga bahimbaza igihugu banezerewe murakoze cyane ibyo wowe ndabibatuye kugira ngo namwe mugire aho mutere akamo babishikane mm-hmm. Mm-hmm. nimba bari baranyumviriza babyumve mm-hmm. aha bakumvise munyagihugu iradiyo isanganiro ntigarukira mu burundi gusa ni radiyo mpuzamakuru imana ibahezagire nanjye nushima yuko inyishu notora nziza cyane murakoze murakoze ijoro ryiza mwiriwe amahoro cyane amahoro tuvugana n'andi mpamagara joseph mu madaga mu nyabikere ku mbabazi mu nyabikere muri karusi yego mhm, havugwa make amakuru avugwa ngaha mhm. twe turashima kweri eme ndiko ndaraba mhm. amakuru dufite nayo gushima kandi turashimira abajejwe amagara y'abantu ino mu nyabikere ni karusi rero ndi ndaraba ka twatera ko marariya iturembeje babishyize mu ngiwe ko baravurira ku mitumba kweri emwe bariko baravurira ku mitumba yego hmm. mu maramvya muri mbabazi babavurira ahantu bita kuri antene yego hmm. kweri bizobafasha kugira iyo ngwara igabanuke aho ku mitumba iwanyu yego kweri ndiko ndaraba uwo mugambi niwo niwo ndiko ndaraba jena hafi mhm. ndiko ndaraba kweri emwe bavuye nka bafashe amaraso nk'abantu batanu usanga umwe ari watayigwaye kwera yego hmm. ndabishima rwose ko bavurira ubuntu murakoze yosefu yego kandi mhm. reka ndaraba kweri umuntu afata amaraso nabonye kumenga araruha rwose hmm. <laughs> araruha yarabikubwiye navyiboneye rega niho namye nahaciye <laughs> kumbure ngira yobora ngira akabikubwira uvyibwiye urumva kwibwira niko kwibesha so kubesha ahubwo ikintu kiraboneka yandi makuru nayo mhm. kumbure ni we wenyine gusa yovuga uti ndaremerewe bampundi tufashanya uh, wowe gusa wabyibwira atari byo mhm. duga ku ijambo ayandi makuru nayo kubera ndiko ndaraba mhm. bakwiye kuraba kubera bakaduha n'ivuriro rihuza nyine umutumba wa mbabazi na maramvya bazoba bakoze uriko urarabuja mu nyabikure cyangwa mu mabaya ni kure kwera twosaba kweri nk'abategetsi ko botwiyumvira ko kweri bakabidukorera mu ntwaro bazoba bakoze murakoze cyane ayandi makuru nayo kandi musozera havugwa amaki hari uwundi ari ku murongo halo mwiriwe neza ni ngaho ku isangane tuvugana n'andi muvugana na munezero diyodoni ngaha mu marambyano bica mu ndaro munezero diyodoni eee eh, muri komine nyabikere mhm. mbona ati nagomba nshime mfize ku makuru ibice bibiri mhm. abo bantu joseph rero navuze bari baze kuri ibyo bya malariya mhm. ni ukuri twateye barakumvise barakoze imana ibahezagiye murashima turashima rwose twanezerewe uno munsi twirwanya umunezero ntange malariya yari ibageramiye yari turembeze kwa muganga bapfura ntibamara ariko uno munsi kabisa mhm. badusangana kuri ya nteni bapfura kandi baduha imiti yaguza mhm. ahubwo wateguye uwo mugambi ahubwo imana imwongera umugisha yakoze rwose mhm. abantu bapfuwe ari benshi rwose mbanze ku yandi makuru nayo yo ngaho iwacu nyine turafise ibijya bitungwa byimbwa abantu bakunda gutunga mhm. basha byari bigize iminsi biza birajya abantu kose ngaho ku mutumba wa marambya mhm. ariko twari twagerageze kubyiruka ko biragenda hano muri shombo muri nyarurambi none ntizifise abazitunze bwa munezero oya ni nyinshi kose n'imbwa ziyerera mhm. ubu rero zaraye zigarutse ku muhungu ari aho nyine ziramurira ingurube yose zirarya zirayimara mhm. agomba nsabe mhm. ko abisaba nk'umukuru w'umucumba n'abandi bageje kurongora umucumba kubuka nka porogaramu bakaduhinda ariko tukaza kuziga tukazirukana ko zisubiye kuturira abana mhm. abo bana zibariye baba twaye iyo muntu z'ikiremba niyo bapfuriwe basha kabisa twari twababaye rwose niko zagarutse ntibarabe bazi badukomeshe baba tuzirondere kabisa mm. turabona ko tunyari ubu munezero Eh, muzoshikirize icyo kibazo abajeje intwaro nga babatwaye ku mitumba ku mazone kumbure nibo baca bamenya ingingo bafata kuko iyo imbwa nk'izo zonona ata n'umuntu azi ziyerereza barakeshe barafata ingingo kugira ntizibandanye zigirira n'abanyagihugu ibana ni nyinshi zigenda narimbwa nka mirongo ine kandi benshi barakunda kuzibona mm. hariya no ku isengero rya gatolika niho zikunda guteramira mhm. ahubwo ni uko gusa nyine ntibaduhera nka paul mhm. hari umunyagihugu wo muri komine nyabikere avuga ikibazo cy'imbwa ziyerereza hari ubundi ari ku murongo yego ndagize mwiriwe mwiriwe neza amahoro ni amahoro mm. mhm. yego ndafite ikibazo tuvugana nande ndishimiye kwivugiza nyakubahwa ukaba uherereye hehe ndaherereye muri zone shoma murambya muri zone shombo eh, ndavuze ikibazo mhm. cyane nari narigeze kuvuga ikibazo kijyanye n'ibarabara mhm. rigabura kiganda na murambya kiganda na murambya eh, aho hantu igitarugwa cyaratwawe muga mhm. turatera akamo kuri musanteri yahahora na musanteri yari ikiganda tuvuga ukuntu bashobora kuba boterera imifuko cumi cumi n'itanu n'imifuko cumi n'itanu ku misanteri y'umuramya n'umusanteri mhm. kugira ngo abanyagihugu nabo bace baterera inguvu muri mhm. icyo kiraro gikorwe mhm. kugeza n'umwanya n'isaha ntikirakorwa kandi icyo gitaruga twakirose ku babiri icyo kiraro yego umuduza mm, twakirose ku babiri umva nifuza yuko basi nk'imbukira ziba ziko ziranyumva birabikunda ukuntu bishobora kubikurikirana Mm, caramaze kubomoka canke muvuga uti nta urengana nawe tuba tugwaje umuntu ntiturengana kuko ambulance nishobora kuhaca abamaguru bararengana ariko ariko abamaguru bararengana kubera hari umwaro muvuga ati kobwa kugira n'imodoka zirengana yego kubera twihutisha nk'umugwayi mm. akandi kabazo mhm, ni inkuru yego ni inkuru mhm. y'umukuru w'umutumba mhm. mukuru w'umutumba wa mirinzi ni ukuri ntako atagira ngo akore mu buryo bwose bushoboka genda mhm. muteye intege aho mpagaze hose mhm. twari tugiye kubaza uno munyagihugu icyo afatira ko kugira ashime uwo mukuru mutumba ariko ngira uburyo ntibumukundiye muri telefone arashobora kuza kugaruka ikiganiro ni ahiwanyu havuga make ubundi ku murongo hano mhm. bikunze ko aguma ku murongo mubandanye mwakura Turquia, Tuzurra, Uá. Ah, Uzon, Garuquia, Tuzurra. kiganiro ni ahiwanyu havugwa make turabandanya kubakira mudushikiriza inkuru ziberaho muherereye tuba tutamenye eh, hari uwundi ari ku murongo alo alo mhm. mwiriwe mwiriwe ni sawa ni amahoro rede mu gisuru mu gisuru muri ruyigi eh? akazina ninde mhm. ni uburenganzira bwawe bato bazawe mutubarizeho mudushyikirizeho hejuru umunyagihugu alo uyu mwanya si uwo kubaza ni uwo kudushyikiriza inkuru ziberaho aho muherereye kugira abari hirya n'ino bazumve cyangwa hari n'inkuru zitamenyekanye ngo zice ku maradiyo we n'ikibazo cy'amabati none cyabaye ndasa amabati aratinze cyane kugira umuntu aronka amahera kugura nk'amabati mirongo irindwi usanga bigorana ni ukuvuga amabati azimbye ngaho mu gisuru gusa cyane ndibaza ari nyine mu gishuru gusa ryavuye kurangahe rija kurangahe ibati ibati ibihumbi cumi n'umunani rimwe rimwe eh, ryahora riri kurangahe haro hari na ryahora riri ku cumi na bibiri n'amajana atanu iryo ni rigeze kuri cumi n'umunani eh. hmm, murabaza abayagurisha igituma byaduze cyane baboneka muhungu niwe utazi iyo barangurira ngorane oya ntitubabwiye kubaza aho barangurira tubabwiye kuhabaza nabo nyine igituma nabo aho baza bashize kuri icyo giciro kinini uyu mhm. munyagihugu wo mu gisuru ati amabati yarazimbye cyane ati ryahora ari kugwa cumi na bibiri n'amajana atanu ubu uri kugwa cumi n'umunani ubundi ku murongo mwiriwe ninde tuvugana Fabiano Fabiano na mahoro na mahoro Fabiano ahereye he ndi kumugozi kare komine mwakire na ramuyinga ni mwakiro na mahoro na mahoro kweli mhm eh twojani wati kare he mhm mm wakata na tora bangi kora chaba izebu chaba chaba chaba bu. i efebu Ifebu. ifebu Ifebu. mhm mm abo ni bande yabayitse mu niko eh. byitwara tuwe byaradushimishije kubera hari umuntu w'umukene bambitse impuzu nyene ubu bamuguriye agahuzu baramugabiye agahuzu kubera ubu ni sawa mm. abantu bose baranguye amadini mm. boza barakora nk'uko abo bayisebu bakoze mm. yego bakarugira ku bakene murakoze murakoze namwe ijoro ryiza aho imwakiro ni mu ntara ya muyinga umukobwa ngo byumve ngo byumve bahungu umutima uramwanga inkokora ziracika amarira aricunda ati wowe umeze tutajyanye yewe umugozi arawera urukundo rwawe urukundo rwawe amaki mubandanye mwakura murashobora kandi kwakura kwa afite mirongo ya smart mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ku bakoresha hari uri ku murongo tubanza tumwakire turagaruka tubabwira nimero zindi mwiriwe alo ninde tuvugana martin muhagarare neza kubera dushobore kubumva Martin mu Kinyinya ca Ruyigi mahagara neza Martin muduga mhm, ku ijambo alo muduga ku ijambo usanga bashaka ino onye kwigira babugabo bwiga bumenga amategeko mm, Martin Martin eh, shikiriza inkuru ntabwo tuba turiko turavuga abantu gutyo yego n'abantu mhm. abantu usanga mu bubare banywa inzoga ugasanga bagenda bamenera ibyanjye ugasanga bigenda bikomeye warabyiboneye marita ntiwarabyiboneye hano yagiteye no ku nzu ahantu mbaye ahantu ubaye mwari mwatase ntamukebukana ndamubaza icyo imbuto batambarira ngo yaburewe ngo yarayaburewe nabyo yiwe hmm. kumbure ngira muca mwirinda ibyo byo kunywa mukarenza urumva ko mubiteye umutekano muke n'ibyo mhm. umunyagihugu ati ahaherereye harabanywa hari inzoga bakarenza bagatera ibidaci kumbure rero muzoca mwirinda kurenza munywe izo mushoboye kunywa kugira ntihagire ibintu musigara murono ikiganiro ni ayiwanyu havugwa make ucucike butuhewe ubonye ngisizirwe isokoroka iby'umwikeka ko byose ntibisanzwe birazwi nasobuye mukirangwe umugore ubusa kwegera ntiyumve ubundi umuretse akakwegera akakubwira iby'umuzanyi wawe ukamuremesha ibyo mwigenda ko byose ntibisange birazwi harimo kwicwa n'intu hari bazaza kubonera utimukanga yoho ukunda utagukunda urazigenere babaza ukumva biranse yoho ukumva biranse biranse ayiri ukamwinyegeze harya abaje kukuraba ngewe mbona wakumenye چنین بود ولی وضاحت کن رفت umutima ukanga yo ukunda utagukunda urazi ingene bibabaza ukumva biranze yo ukumva biranze haravugwa make kuri radio isanganiro turacasigaje iminota ishika kuri cumi n'ibiri tubakira inomero makura nizazi nababwiye ababwiye ushaka gukoresha naho telefone zo mu nzira ashobora kwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ona mobe mirongo indwi n'indwi amajana atatu mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icenda na kabiri halo wundi ku murongo halo mwiriwe mm, tuvugana nande mbondo muraratumye kwita igiti nari mu ruce mu ruce ni muri komine yi muri rugazi muri bubanza eh. Mhm. Eh, hari amakuru mutamenye mhm. aho aho hariho umuntu yameze nk'uko bagugwa mhm. ari mu isoko y'ahantu bita mu ruce mu ruzo Eh, eh. intandaro yari yiheka abanyagihugu mbona ukuvuga uwo muntu mhm. yari yameze nk'uwashyiriwe urubanza n'abajeje igipolisi bo mu rugaga mhm. hanyuma yanka mu ngiro mhm. burya niho rero bamusanga mu isoko baca baramufata bamufashe rero bambara ngo navuga igituma atarishe nawe avuga ati nta mahera afise kandi avuga ko urubanza atarushira hanyuma rero n'abasore bamufata baramubwiye ko babamo kubagura arakubitwa mhm. aho mbere bavuga ngo boza no kumumoteza ngo mwiwese ngo wabwimva ariko iyo bari umurozi mhm. basha haraba uruhagarara rwose ibyo wowe ntiho wari uri warabibona basha twarabibona kwe mhm. uti yasabwa nibyo yasabwa kuriha hanyuma ntiyabiriha eh, ntiyabiriha baramusaba ngo bagurire inzoga abapolisi ngo nawe ntiyabishima hanyuma niho rero bacabwa rero abantu ngo bumvise ngo barumuroze ngo bayateze ibintu by'imiti ariko munyagihugu mwamasabwe arabajeje intwaro arimo mashengero ari hehe yuko kizira yuko abantu bagirizwa ko abarozi basha no kuri je mugobo barabikoze basaza kumucurika mwiwese rero kugira ariko ivyo waravyibonera yego twarabibona cyane hmm, kumbure munafise abajeje intwaro nabo bategereza guca baza baraseruka habaye ibintu nk'ivyo bashana ukuri iyo bataseruka mbere hmm, baraserutse barafasha aho mbere bo biyumvira ko ngabo mutamwiwe hmm, abajeje intwara ariko muravuze ati baciye baza barafasha eh, baca baza barafasha umuntu bashamujyana mu gasho kandi agiye mu gasho baramuciye amande ngo yakubise wumva uwo mupolisi kandi yamunyingutura ko bindi urose abantu bamutabare kugira ngo ntibamutemye iyo twarere hmm. kuko eh, ibyara tubabaza abanyagihugu kubera ibyo bintu si byiza mm, kombore ni ukuja inama n'ingingo mugashikiriza rikibazo iki na kiriya bajeje intwaro kugira babatunganirize eh, kuva ku mitumba kugera kuri komine cyangwa ku rwego rw'intara aho mushoboye gushika abapolisi iyo myifato ni eh, ariko si bose kumbure birashika hakagira ukora ikosa ariko ntabwo ari bose ni bamwe bamwe kubera murakoze ijoro ryiza mhm. yari umunyagihugu wo muri komine rugazi no mu ntara ya bubanza ati abacagiriza nyoborozi ivyo ni vy'amabibuzwa kwajeje intwaro mu mashengero ndahanze hose undi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe amahoro cane mm, tuvugana nande Nibikirimana Joseph agarutse mu madaga Joseph ni amahoro amahoro turashima hmm. joseph tuguhe imisegonda mirongo ine n'itanu kugira duhumanye abantu sintebya sintebya amakuru nagomba gusubira gushyikiriza mhm. amakuru ajyanye n'urukino rwabaye ku munsi w'imana ruhuza mambavere y'ubugenyuzi na diable rouge yo mu nyabikere mambavere na diable rouge yego dukondora abakweri abajejwe inkino muri komine turabashima rwose ko badutunganiriza inkino kugira tuzaturirorera ku munsi w'imana byagenze neza izo nkino yego byagenze neza izo nkino mambavere yaratsinzwe kweri bitatu ku busa murakoze yego mhm. ikiganiro ni ahiwanyo havugwa make ubundi ku murongo alo mwiriwe ni kudiyo agarutse mm, kudiyo nawe tuguhe imisegonda mirongo itatu yego mm. numva ikintu nagomba kuvuga mhm. njyewe byo nari mwakiro kororera agapira burya mwakiro ni hakurya y'iwanyu mhm. burya rero kugira hari harabaye urukino rwa kiyanza na rugabano mhm. ubu basigaye batoza amafaranga bagasiga imigozi mu ibarabara mu kuraba inkino mu kugira murabe inkino batoza amahera kugira murabe inkino eh, ngo kugira barabe izo nkino mhm. twe twavuga rero ku kabanyagihugu mhm. amafaranga akenewe ku guterera kugira ngo ikibuga bagikore neza bagicishe mu bene gihugu bose mugabo je turi ko turihweza turabona ivyo bintu byo kwanda imigozi mu ibaranga bariko baratoza amafaranga iyi ni ngira ayo mafaranga nyene niyaheza agafasha muri ibyo bikorwa byo gukora ibibuga obe nibaza yuko ibintu by'amafaranga ubizi burya nk'amafaranga ijana jana mhm. nibaza yuko atakintu yomara ku ku eh, isorosoro rigwiriyo rigiye rigwiriyo rija mugabo cyo usanga ari mu gipfungu kirekire hama mhm. akanyuma harabanywanyi ntarumva ntabangana mu gasura mhm. uwo muri mutambo ebana eh, batazi kandi ntabonye bumva kabisa mm. kumbure bazokwakura ariko kuri iyo nkuru uvuze uti igifungu ku majyanye n'amafaranga biba bifise amashyirahamwe y'imipira aheza akabikurikirana kabisa doto birabye bitaherera ngaho nyene yaba byari n'imipira aho twagize n'intererano kuko mm. nka twe tumaze iminsi no muri mutumbi wacu tute buryo nimumukundiye kubandanya ariko yarangije eh, icyumviro kirimo ibiganiro ni ayo wanyu havugwa make akadutega inyondo y'impimbano agahengeri kiya agatamba agasiga imigeri gahinda umugore w'ubu ntibyaba ndetse ugakubita urudodo ukarenga akarenguka ugasimba umugenda agasimba uwundi akarenga imirandi ikiganiro ni habanyu havuga make twakire ubundi ari ku murongo alo alo ndakumva mhm. mwiriwe mwiriwe tuvugana nande turimo turavugana porote ibisinde mu ruyigi porote ibi ibisinde ibisinde mu ruyigi eh. hmm. porote ni amahoro ni amahoro hmm. nagomba gushyikiriza ku kibazo kijyanye n'amazi mhm. badukoreye amazi rero ubu ubu ni sawa aropote ntibona isaha murashima ko amazi yabegereye mwarayononye twayononye kuko ntibayakoze nka neza ntacange ni mwebwe namwe mushobora kuyonona twayaronse neza usanga yuko bari bayakoze bogaruka kubera amazi turayakenye mm. eh. aha murakenuye izo nagomba kubabwira yuko budodo hagaruka agakora ikindi nacyo izo nomero zitanguzwa na mirongo itandatu na rimwe zikora iyo umurongo ntituburonka muraze muragerageza haba hariko harakura abantu benshi murakoze ikiganiro ni hewanyu havugwa make hari undi ku murongo umuntu banyanditse ko atawuriko turashobora kwakira abandi nka babiri imbere y'uko ikiganiro kirangira hari utwakire uri ku murongo alo mwiriwe mwiriwe uwo murongo wawe polote waduhaye atiriwe bazari mitero ntizigenda ndetse telefonyeko reka kumbure n'ibibazo by'ubuhinga tuweza tukaba reka mhm. kumbure n'ibibazo by'ubuhinga dushobora kuraba munyagihugu mhm. aha iwanyu havuga make ku murongo alo mwiriwe uzihindura amahoro iwanyu havuka amaki twakire umunywanyi wa nyuma alo alo mhm, ntibikunze kumbure mu bihumbi by'ibyuma baturabire ikiganiro ni iwanyu havuga amaki uwakura turashobora kumwakira ataraha mu munota umwe turasozera kino kiganiro umwanya havugwa make wundi ku murongo halo halo halo halo mm-hmm. aho iwanyu havugwa make ni ikiganiro hagiye isanganiro ribaha akaryo ko kwakura mugashikiriza ibyabereye aho ku mitumba hatawe turengeye wari umwanya rero wagihariwe ku minsi yose ya mbere kuva isaha imwe n'inusu amango twatanguriye ko reka rero dushimire abatandukanye bashoboye kwakura dushimire Oscar dushimire Yanga Joseph Miburo abativuza amazina hariho n’undi twabigira imana Joseph Munezero Dudone hakaba Fabiano Martin abandi bativuza amazina hakaba na Prote ari bisinde mu ntara ya Ruyigi dushimire mwese rero mwakuye turabona ko ari n'abandi bari bakiri ko barakura ariko umwanya n'umwanya mukanya ibindi biganiro bya radio eh, birabandanya nongere nshimire na Ildefonse yari mu buhinga bw'ivyuma mugire ijoro ryiza ahiwanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo